Beresail nagusia pantzo irigarai aurkezle, ioldi landibar harteko zubia berriz idikida. Joan den usteleren laueko uoldeetan suntsitu zen eta desbiderak eta ondia egin behar zuten geroztik erabiltzaileek armadari alokatu burdinezko egitura bat emana dute. Enpresa berri bat maulen suari apairuak prestatzen ditu, senperen ari da jadanik, eta siberorat ere torri da, merkatuen hartzeko parada ikusten baitzuen hor, zazpion apairu egunero. Arditegien eraikitzea, barneko antolaketa, kabalen ongi izaitia, ardi seilaren asizak edo jardunaldiak eginen dira barkosen ostegun Eta Itxaro Morda, Jean-Michel Bedasagar, Pierpol Berzaitz, Pastoalaz Mintzatzeko badea jende egukiagorik. Aintzineko hilabeteetako Pastoal idazleak izan ditugu hauek, main inguru bat jan hartu dute bai honan, solasen bilduma berri xailuntan. Nenik behako bat, aruari, zurekin txalot. Bai, freskatu dela oartzen gira, eh? amalau gradu egiten ditu bakarri goizuntan, hogei tabi gradu arte iganen da eguneko momentu beroenetan. Gero iguzki okanen dugula diote, bainan euri zonbaitzuk ekilan. Gero Elga Wöter, sorteseko klinikan anestezia gilezen mediku belgikararen libratze galdea aste hartuntan ikertuko dute judiek, galdea paueko hausitegiak astertuko du orteseko klinika gertakari lagitik landa etxia dela badakizue, ARS akitaniako osagarri agentziak laster jakinaraziko du, zer deliberatzen duen klinika honen geroaren zata. Miarritze eta Parise, Roasi Charles de Gaulle eko artian, berriz egaldiak ezartzea ipatzen da, zazpi urte untan ez da gehiago loturarik biaira portuen artean, eta miarritze galde gilezen, dola somaitegun, Air France Kompainiak miarritzeko hau zapesari idatzi dako erraiteko, gauzak bide honian direla, eta 2000 eta amaseieko behar bada, linea hori berriz idikiko dutela. Atzo angiluko menionen obra batzua sirituzte, beraz kasu autolegoak orain luzatzen aliteizke, e, eh, oinezkako entzat pasaia edo ibilbideak eta bizikleta bideak luzatzen ari dira, lanian ariko dira goizeko siak eterdiak eta txaleko biak arte, autuak aldizka pasatzeko argiak ezarriko dituzte, obrek hilabete bat iraunen dute, anartian eran bezala, berriz ere autolegoen mentura, obra horiekin e, eskualde hortan. Eta ioldi landibarri arteko zubia berri ideki da atzoa txaldian, zubi hori suntxitu zuten edo joan den ustailaren laueko uoldeek, ondorioz ioldi eta donapaleo arteko bidea mostua zen eta erabiltzailek desbiderak eta haundi bat egin behar zuten. Ahatik ez da behin betiko zubia eman dutena, obrak elduden urte astapenean estekoak edo astekoak baitituzte, entzulen dugun bezala, armadari alokatu egitura bat da. Filipe Goietz, ekipamenduko arduraduna. Burdinezko subi bat, eh, eh paiseko armadatik, eh, armadadi alokatu duguna, eh, armadatik eh, eh duguna. Eta eh, ez izan dena joan dena hastean, eh, joan dena Eh, Aste eta entxeguak urtze ditugu eta bidea, fen, juntatzeko bidea ortsialean eta tinduak goizian eta sein ali, osoa goizian ezari eta eta zatsalde honetan zabaldu. Kargo guziak onartzen ditu, erain du garraio publikoak pasten ari dira, eskolako garraioa pasten alko dela eta kamionak eta kamion guziak pasten alko dela, eh, zubi horren Jakin ere ez dela bi zentsutan ibiltzen alko, lehentasuna okanen dute donapali ioldiateko ioldi ateko zentsuan ibiliko direnek, berri hona dudarigabe bideunen erabiltzaileen zat, ekipamenduko langilek badute lan oreino ustailaren laueko uholdeen kalteako konpontzen, mehaineko zubian ari dira horretan unen saizetik bide baten irikitzeko, lan garantzitsuak badituzte ere garazi eta bidarei artian ez zubin eta arantzusin bestiak beste. Abiadura hondiko treinaren proiektua zertan da, bordale eta tolosa artean, bordale eta akize inkesta publikoak abiatzen dira. Kad eta abiadura hondiko treinaren kontrako elkartek biltza republiko bat antolatuko dute hostilalian, atxeko zorziek eta erditan, mugerreko aitzondo gelan eh, pundua eginen da hor proiektuaz barnekaldian eh, egituratu toki realitateari obeki erdesteko, tokiko realitateari obeki erdesteko, una zer esedeekin bizi mugimenduak Ipergoskalik barnekaldian bulego bat irekiduen berriki. Bulegoa Manu Robles egoitzan kokatzen da, inizan mondiolosen, larrialdi klimatikoaz eta ekologikoaz asolatzen den mugimenduak, orai lantale bat nahiluken muntatu eta lan sait desberdin erlo lotu, nola legedia berrietaz, garraioetaz, edo ere ondarkinen tipitzeaz. Turbomekako langileak greman jartzen alita izke egon tarnosen, zuzendaritza eta sindikaten artian solastaziak badira hilabete salietaz, eta segituko dira azaroko negoziaketak arte, joan den astezkenian biarnoko borden enpresa komitea bildu zen, ez zen haintzin izan, nagusiek langileen landenbora nahi dute kanbiatu eta langilek ez dute dola amos bat urte egin akordua hautsi nahi. Maulen enpresa berri bat plantatu da suari izenarekin kolektibitateen zat, apailuak eskaintzen ditu, senperen ogoi urtiuntan lan hori ere maiten du, eta ikusiz barnek aldian bazela merkatuen hartzeko parada, maulen unitate baten plantatzeko erabakia hartu dute maite lopaie. Mila bediatzen eta lautan hoita hama hiuaz geoz enpresa hau aida senperen lanian. Azken urtetan galtuak agertu dia, barnek aldetik eta berezikiago sibeotik. Zazpi ehun bat apaidean sigurtamena ekin, maulen plantatu da enpresa hau udahuntan mauleko tisaj du sezon enpresa horian. Hiu e mila euroko investizamentie egin die eta aitortzen die pario bat egiten diela hor. Haleike, espeantzaz beteik dia zen eta benustez maulen bada bizitasun bat hoideik bai estatu enpresaen ja mailia den Jérôme Oubiriac. Euh, ben, c'est assez dynamique, Mon Lyon. Euh, donc euh, voilà, donc on a vu un potentiel euh, assez important d'entreprise aussi. Donc ben, voilà, on commence à aller démarcher et on se rend compte que ce service n'existe pas aujourd'hui aujourd'hui à Orléans, ou très peu. Donc voilà, on essaie de, de rentrer dans la branche. Maule unguneko eskola habosenen merkatie hartu die jadanike, hoietan sohuta eta larzabaleko ikastolena, hatik ez da hoi aski izanen, zeren eta bakantza denboetan lanik gabe izanen dielakoz. Hortakoz, enpresen utzuli bat abiatu die. Horre bai espeantxe hunetan dia. Hala nula, heben maulen spi aero enpresan sartzeko esperantxa badie bere hunbat langile badela ikor, edo oanue som gaznategian. Azkenik eran behar da enpresa hunek lekuko moskinak nahi dutiala ahalaz baliat bea paidietan eta hortakoz lambat abiatu die sibeoko laboi sumaitekin. Ika generazio autonomizk bask deitu dokumentala beriz ikusgai gaur ratxian, baionako atalante zinegelan, aldiuntan publiko zabalari idekia da eman aldia, dokumentala ikusi eta debatia, eginen da publikoarekin hori behaz atalanten gaur ratxian, zazpiontaik goiti. Euskararen urtaroa baxen nafarroan, kari urtarat dokumentala bada ere baiguriko biletxian gaur ratxian, Elza Oliak Jinezek egin haien gaztaruan iragana agerian izeneko dokumentala kanaldudek antolaturik. Ardisailaren amargarren asiza edo jardunaldiak barkosen elduden ostegunean, aurtengo aipagai nagusia arditegiak, egurezko ala burdinezko zurtaltea, adibide desberdinan ikusteko bi txalden bisitak eginen dira, eraikuntzako berizilariekin mintzatzen alko da. Maider eh, Lapitz, Departamentoko Laborantzakan Barako animatzailea. Ba, Egia da, bon, arditeian eh, ambiantza biziki importanta dela, ardiak eta bildotxak untxa ere maiteko. Hortan, eh, aurten eh, bereziki um, aipatuko dugu ventilazionia, airea nundik sartzen den arditegi batean, nundik behar den uh, xararazi, nundik behar den aterazi, uh, arditegia behar den hausatu, nahi bauzu aiziaikin untxa airea uh, erabiltzeko eta eta e, berritzeko arditegian. Mm. Zenta, bon, uh, eh, ara, gira egun guziez eh, arditegiak, bon, desberdinak badira, eta ambiantza hori uh, ez da beti untxa uh, berritzen, mm ez da beti untxa berritzen, eta horrek uh, ondorioak ara, bat eh, ba eh, arditeia bera uh, eh, aizeago eta fiteago uh, zaharzen da ordean bon, ez, ez da gauza hon bat eta gero uh, ondorioak badira ere uh, eritasunetan, ardietan eta asurietan Ardisa hilaren amarreren asirak barkosen ostegun nuntan. Eguerditan merkatu estaliana, Andre Xilo ostaler ospetsuak prestatu bazkaria gozatzen da. Lekuaren atxikitzeko deitu lehen bailen Claudine Mijen departamentuko laborantza gambarara harta. Joan den ostiralian pastoalari buruzko main ingurua zen Baionako mediatekan, irakur izeneko menaren karietarat, orginituena nituen aurtengo hiru pastoalen igileak, baita ere Lucien Cesar eta animatzaile lanetan, bezperan Jean-Louis Davanek ere pastoalari buruzko mintzaldi bat emana zuen. Simon Giralt. Bezperako mintzaldian, Jean-Louis Davantek pastorala zemantzuen definizioarekin adosa gertu dira hiruak. Hots pastorala tragedia bat dela, simbolismoz josia eta hor baten espirituarekin ikusi behar dena. Oinahiak errespetatu behar direla onartzen badute, denek berritasunak ekarri dituzte. Gerezien denbora idatziz, etxaro bordak gaurkotasuna ekarri nahi izan dio pastoralari. Behar ziren alde batetik pastoralaren eh, tramankulu guziak, eta batalla, komentezko historioa eta beste, eta ere beste aldetik tematika aipatuz, hiri tartasuna, langile tartasuna, eh, borroka hori eh, eman dena azken egun orte horretan hori guziak bilduz, bai, uste dut pastorala berezi bat atera dela gerezien denbora hori, Pierre-Paul Berzaizek, ni petit bu tragediaren idazleak, bere karpenak errealismoa eta kantuaren aletik ikusten ditu bereziki. Ikusten denek apaintzen dutela kantuak eta hartzen dutela maiz, denorbait, eh, norbait eh, eh, ongi, harmonizatzeko eta bon, egia da niben ben olehen hasia zela realismo hori edo nahi baita egarraieko jauntziak adibidez. Baina eta denek horrai egiten dute, Beraz, erra nahi du gauza hori aldatu dela, eta estela gibel berrizualen nere iritziz. Jean-Michel Bedasagarrek aldiz, arizale eta soinu egilean kopuruak txipitu zitezkela frogatu nahi izan du. Baita lehen bezala, arizaleak andereak baizik izan zitezkeela. Ehenik eh, zean uh, eh, emaztiak behak huatzutean, eh, uh, taulen gainen, eta arizale gutiago, uh, hiosun egile guntia, edo bi, bi eterdi nik sumaritaliza guntututiat, hoie uh, enek adosua ehan mestesun egilean ikustez uh, zeien. froga dugun, gilas girela. Jente apurekilan eh, egiten aldela pastoala eta hu, huan ea huazian elbide eh, ikusi dudan bezala ximena. Hala, pastoletaz uh, mintzaldia edo ez da bada, baionan eta horreit hilabete oso antzeak, baionan, Euskara eta irakurketa ustartzen duen irakur izeneko ekimenak segitzen duela. Pilotako emaitza bat bururatzeko garateleko trinketian atzu iztarien koparen kondu, lehen finala erdia irabazi dute, holtzu mendi eta egia beherrek berroita amarroita malauna, ositu dira, hospital gisan dut pareari.